podcastowa dziewiątka, audycja o numerze 199. Plenerowa, chociaż to nie lato, ale świętujemy 199 podcast, bo zwykle świętowaliśmy te, które miały dziewiątki. Była 99. jubileuszowa audycja, więc tym razem czas zacząć audycję numerze 199. Przed mikrofonem Darek oraz Adam i oczywiście zapraszamy. Kiedyś podcastowa dziewiątka gościła w Amsterdamie, a dzisiaj oczywiście, jak przystało na Radio 9 Lubin, na lubińskich ulicach. Lubin i przede wszystkim e, dzisiaj pierwszy raz od wielu, wielu dni wyszło słoneczko, które tutaj przyświeca, e, dodaje nam energii, stąd postanowiliśmy wyjść tutaj na taki krótki, może albo lekko dłuższy, można powiedzieć, spacerek. Tak, a na spacerze dzisiaj mnóstwo lubinian, chodzą sobie, spacerują, niektórzy nawet postanowili wyciągnąć rowery, chociaż jeździli przez całą zimę, ale dzisiaj jeżdżą jeszcze bardziej na potęgę i okrążają nasze miasto wszystkimi wspaniałymi drogami rowerowymi. A o czym dzisiaj powiemy, Adam. No przede wszystkim e, audycja numer 199 i takie mi pytanie nachodzi, E, które pewnie już gdzieś tam wcześniej zostało zadane, ale e, no, może nikt nie, wcześniej nie słuchał tego, dlaczego e, audycja, dlaczego w ogóle podcast nazywa się Lubińską Dziewiątką? Skąd się ta nazwa wzięła? Może cyferka 9 to się pojawiła dlatego, że dziewiątka chciała być wtedy, mm, znaleźć się w tej pierwszej dziesiątce polskich podcastów, a nie było się zachłannym aż na jedynkę i stąd ta dziewiątka, a już tak wybiegając dalej, dlaczego w ogóle pojawiła się tam cyferka. Pojawiła się chociażby dlatego, że większość... Założenie było takie, że miała być to audycja radiowa taka bardziej zamerykanizowana i miało być to takie typowo gadane radio. E, czyli jakiś taki e, talk radio, talk podcast. E, okazało się, że muzyka jednak zaczęła się pojawiać z serwisu Musical.ly, wcześniej Podsafe Music Network, zresztą to tam, ten sam serwis tak naprawdę do dzisiaj. No i właśnie, ponieważ większość stacji telewizyjnych i radiowych w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam ma te cyferki i liczby, które zwykle oznaczają kanał albo częstotliwość, mm, no to tym razem tutaj właśnie pojawiła się dziewiątka, ponieważ gdzieś tam było już jedynka, dwójka, trójka, bo przecież Polskie Radio używa e, w nazwach swoich kanałów e, tych cyferek, no to nie było oczywiście jeszcze dziewiątki w Polsce. Tak, na blogu można zaobserwować fajne zdjęcie. E, w ogóle skąd pomysł na tego typu zdjęcia? Oczywiście on, trzeba powiedzieć, że jest to zdjęcie znanego miejsca w Lubinie. Kiedyś tam było inne zdjęcie, bo ono przedstawiało osoby, które współtworzyły podcast, ale później właśnie pojawiło się e, ta, takie zdjęcie, które przedstawia, przedstawia Lubin, dokładnie naszą wieżę ciśnień. Nie jeszcze sprzed, poprzednie, sprzed obecnego malowania, bo tam jeszcze mamy tą wieżę w innych kolorach. Zresztą zdjęcie zostało wykonane, co niektórzy zauważyli, naprawdę z piorunem, który gdzieś tam był w tle <laughs> i to zdjęcie się tam pojawiło. No nie jest niestety w całości tam dostępne, ponieważ mm, wyżej w oryginale jeszcze widać taką pajęczynę piorunów, która się pojawiła akurat y, któregoś pięknego wieczoru letniego i taka właśnie letnia fajna burza była i, i to zdjęcie udało mi się wykonać. Miało to być zdjęcie, które właśnie będzie jakąś tam panoramę i ciekawą miejsce w Lubinie e, mm, prezentować. Chociaż w ogóle tak jeszcze a propos logo, kiedyś logo podcastu było nieco inne, ono nie zamykało się w kwadracie i miało inne kolory, bo tam było dużo zieleni, było troszeczkę czerwonego, troszeczkę niebieskiego. Mm, bardziej wyeksponowane były napisy Radio Lubin, ten podcast gdzieś tam taki malutki, dziewiątka. Wyglądało to troszeczkę jak e, znak drogowy amerykański. Zresztą e, w zdjęciu do dzisiejszego podcastu będziecie mogli oczywiście na stronie bloga podcastu, czy też na Facebooku zobaczyć, jak to kiedyś stare logo dziewiątki wyglądało, a nowe właśnie jeszcze bardziej zamerykanizowane funkcjonuje do dzisiaj. No widzę, że tak e, nawiązywałeś do takich e, symboli amerykańskich. Czy widzisz to? Nie wiem, ale słyszysz na pewno. Tak, to, to tak w, jakby w stosunku do loga i jeżeli chodzi o same audycje. No a propos tutaj wspomniałeś o osobach, które gdzieś tam współtworzyły te, e, te, te, no te radio podcastowe. E, jak to było w ogóle na samym początku? Czy e, byłeś z jakąś, współpracowałeś z osobą, która ci w tym wszystkim pomagała? Czy na początku był duży stres? Jak to wyglądało? O tym oczywiście już za chwileczkę, po pierwszej piosence, y, powiemy właśnie jak y, powstawała dziewiątka. Rachel calls me up to say it's over. Says it's time I get my act together. I say what I could, I were I clever. Rachel calls me up to say it's over. And all your stories from the road, and all the people that you met, and all the things you said you'd do, and all the things that you never did. Houston, I think we've got a problem. Houston, please call me. transmit. I need to be Houston, I think we've got a problem. Houston, please come and transmit. I need to be sure you're receiving. Tell you receiving. And I said, why don't you radio? Why don't you radio? Why don't you radio Why don't you? jesteśmy po piosence, a te, o tym, jakie utwory dzisiaj usłyszymy, to dowiecie się oczywiście z bloga podcastu. I na końcu również być może pojawi się taka krótka wstawka mm, z tytułami tych utworów i wykonawców. A Adam zadawał przed piosenką jeszcze pytanie właśnie, jak powstawała dziewiątka i kto yy, współtworzył dziewiątkę. Yy, w ogóle chyba nie byłoby podcastu bez, bez innego podcastu polskojęzycznego prowadzonego w Detroit przez Łukasza Witkowskiego. Teraz już częściowo również z Polski te audycje są prowadzone. Mm, no i e, właśnie to Łukasz Witkowski był e, osobą, która przyczyniła się do pomocy do powstania podcastowej dziewiątki, która z, z, oczywiście przypomnijmy, pierwsze audycje były publikowane w ramach jednego z lokalnych portali internetowych niezależnych. Dopiero później pojawiła się na własnej stronie bloga. Nigdy nie było jakiejś takiej stałej grupy osób, chociaż pojawiały się różne audycje cykliczne współtworzone przez inne osoby. I tutaj na przykład y, Łukasz, który występował i współprowadził, był współtwórcą rokowej dziewiątki, której niestety już na antenie podcastowej dziewiątki nie ma, ale mamy nadzieję, że co jakiś czas jednak być może rokowa dziewiątka, czy to w starym, czy w nowym składzie pojawiać się będzie. A później był, pojawił się magazyn filmowy i magazyn dziewiąty Film Horror, a to już twoja broszka. Bo to już całkiem niedawno się pojawiło. Trochę moje 3 grosze. E, 9 groszy. 9 groszy, tak dokładnie. W ogóle mi się tutaj już zaraz przed chwilą skojarzyło z 12 groszy, ale to już yy, redukujemy. No, tej piosenki niestety tak? nie puścimy. Nie puścimy. Y, w każdym razie, mm, jeżeli, jeżeli chodzi o sam podcast, y, co można by tu było jeszcze powiedzieć dla osób, które na przykład chcą założyć podcast, czy y, tak naprawdę, bo tutaj mówiłeś, że masz legitymację prasową, możesz wchodzić w niektóre miejsca, jakby, tak jakby takie wademekum w skrócie, w pigułce, e, jak tworzyć podcast przede wszystkim zapoznać się z prawami autorskimi, bo to chyba jest y, główna rzecz, y, o której ktoś, kto chce zacząć tworzyć podcast na początku może nie ma takiej świadomości, jak, jak funkcjonują prawa autorskie, szczególnie jeśli chce umieścić w swojej audycji jakąś y, muzykę. Stąd na przykład pojawił się taki wspaniałomyślny serwis jak Musical.ly, z którego właśnie dziewiątka chociażby korzysta. Zresztą nie tylko, bo mm, o właśnie, jest jeszcze pewna rzecz, o której powiem na samym końcu, dlaczego w ogóle warto tworzyć podcasty i z czym tym się można później miłym jeszcze spotkać. Natomiast y, jak stworzyć podcast? No przede wszystkim y, Trzeba by było założyć sobie jakąś um, teoretyczną grupę słuchaczy i wiedzieć, do kogo chce się dotrzeć, jakie audycje chce się prowadzić, czy one mają być tematyczne, czy one mają być ewentualnie um, muzyczne, regionalne, mają zawierać informacje, czy też nie. No na pewno um, mogę powiedzieć, że jeśli mają być to audycje jakieś informacyjne, no to jednak większe zaplecze i, i, i no, trzeba być wszędzie, trzeba zbierać te informacje i rzeczywiście je prezentować i robić to najlepiej mm, w miarę e, na bieżąco, żeby jednak nie pozostawać w tyle, jako na przykład jakieś lokalne medium. Stąd dziewiątka, co prawda w nazwie ma News and Music, ale tak naprawdę jest to chyba bardziej Talk and Music, bo wiadomości, jeśli są, no to one się pojawiają, ale już nieco rzadziej niż kiedyś. Kiedyś był nawet serwis informacyjny, teraz są audycje bardziej mm, tematyczne, a te wiadomości są z różnego e, pułapu i ze świata filmu, to Adam na przykład, e, czy ze świata techniki, mm, różne, e, różne szerokie, różny, szeroki zakres y, tych informacji w dziewiątce się pojawia. Mm, no i oczywiście trzeba by było spróbować swoich sił, mieć sprzęt. Na początek wystarczy zwykły dyktafon, zwykły mikrofon przy komputerze i można spróbować montować chociażby w programie Audacity, e, który jest y, darmowym programem do obróbki dźwięku i można spróbować swoich sił wypuszczając pierwsze audycje, ale jest jeszcze taka fajna, niepisana zasada, zasada podaj dalej, dalej. Jeśli ktoś chce stworzyć podcast, zapraszamy do kontaktu, czy to z podcastową dziewiątką, czy z innym pod polskim podcastem. I tutaj na pewno każdy podcaster, do którego się zwrócicie, a będziecie chcieć stworzyć swoją audycję, na pewno Wam udzieli jakichś porad, y, powie Wam jak stworzyć pierwszą audycję, jak nagrać, jak to stworzyć mm, i umieścić chociażby czy to na własnej stronie, a być może warto spróbować sił i na przykład spróbować umieścić y, fragment, jakąś testową audycję w którymś z y, innych podcastów. My też jesteśmy na coś takiego otwarci, także jak najbardziej możecie pisać, albo dzwonić do podcastowej dziewiątki, a kontakt do dziewiątki znajdziecie na prawej stronie, na marginesie i oczywiście możecie również e, w komentarzach i wszędzie znaleźć nas na Facebooku, na e, Facebook Chrome ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków. A teraz może ty znowu, Adam. E, trzeba było wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, e, ponieważ e, tworząc podcast, a tym bardziej taki podcast, który gdzieś tam utożsamia się z danym miastem, z daną miejscowością, uczestniczymy w różnych wydarzeniach, które się tutaj odbywają, czy to, czy to właśnie kulturalnych, jeżeli chodzi o jakieś imprezy, czy chociażby było tworzone w naszym mieście E, już funkcjonuje e, kilka lat e, centrum handlowe i ponoć miałeś okazję i możliwość bycia podczas prac budowlanych jeszcze. Tak. tak. oczywiście, zdarzają się takie, hmm, takie wydarzenia. Zawsze można zaprezentować i wzbogacić swoją audycję, chociażby odwiedzając jakiś ciekawy plac budowy. Tak było z naszą galerią, gdzie w dziewiątce mieliście okazję śledzić i to dźwiękowo, a nawet fotograficznie Y, jeszcze przed otwarciem zobaczyć, jak nasza galeria piękna będzie wyglądać i oczywiście mm, również na takie e, wydarzenia e, podcasty są zapraszane. I to nie tylko dziewiątka, ale w całej Polsce. Zresztą właśnie tutaj wspomniałem o tym, co może jeszcze podcast teraz spotkać, ale to oczywiście mm, o tym po kolejnej piosence, która oczywiście jak zwykle z serwisu Musicalej. I'm sorry that I dress like you I guess I'm just impressed by you and all the things that you do. I tend to not see your side. Now you've gone off, you've gone awry, and I, I just wanna help. Take it from me, I'm picked back up a thousand times by just the thought of you and I. And every time you leave, I die. I know that sounds a little trite, but it's no time to fight it. These are words that write themselves. And me, I'm just a vessel. And the universe has a message for you. It's using me to get to you. The universe, it gets to you, my friend. You are my friend when hope is gone. Please don't give it's not the end. It's not the hope ain't gone, it's just hiding away. You're just hiding. It was summer when you taught me how to nap. Sudden cheer tends to lead to lethargy, and you plus me tends to lead to you and me. How's that? Cricket's not my favorite sport, but I must admit that I've been caught getting excited while catching someone out. But outside of all my glimmers, all my moments, and all my ideas, I have always known just what I want. You can try to sway me with fancy forms, but man, even when I'm beaten, and even when I look defeated, I'll never stop because I'm the vessel and you, you positive flux of vibrational chemistry. Though we were born from a different mother, no blood involved, you are still my brother. It's no wonder that we came from this here conclusion. Fist bumped involved without the bruising. I never come to losing you as a friend. I got your back until we transcend and beyond to the very next level? Will God be involved or are we in trouble? Now, in my beliefs, we created each other, magnetic to magic, created from static. With all of our laughter, what else even matters? Are you hearing me, bro? That's why we rock the show. And if there's an end, we are not two men, only living the now. And now you are my friend. my skończyliśmy na czymś, co może spotkać podcastera. Oczywiście same miłe rzeczy mogą spotkać, bo może spotkać na przykład nagrodę European Podcast Awards, e, która również mnie spotkała i podcastową dziewiątkę. E, w tym roku e, byłem jurorem i w tym roku również wyłoniono w Polsce e, podcasty, którym przypadła w udziale ta statuetka wraz z nagrodą w postaci profesjonalnego sprzętu i profesjonalnego dyktafonu. W tym roku oczywiście polskie podcasty były również e, nagrodzone w tych przedbiegach, e, ale oczywiście można być e, nominowanym do nagrody European Podcast Awards i to również jest wyróżnienie i sądzę, że w następnych latach mam nadzieję, że będzie się pojawiało wiele podcastów, bo niestety pojawiało się już dużo. Zresztą kiedyś baza polskich podcastów liczyła sobie ponad 200 tytułów. Dzisiaj jest ich dużo mniej i niestety niektóre już nie nadają, a były, były uważam wspaniałe i powinny jeszcze nadawać, bo pewno, na pewno znalazłyby się wśród tych nominowanych i nie wątpię, że byłby tam nie jeden jeszcze wśród nich zwycięzca, ale niestety te podcasty już nie nadają. To co, zachęcamy Adam do tego, żeby nagrywać swoje podcasty? Zachęcamy tym bardziej, że mm, e, w ostatnich miesiącach, latach jest jakaś taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o tych podcasterów, nie? No jest, niestety, mówię, kiedyś jeszcze 5 mm, lat temu powstawała, 6 lat temu powstawała dziewiątka i, i wtedy jeszcze było zdecydowanie więcej właśnie polskich, polskich audycji i tego typu w internecie można było znaleźć. One były tematyczne, mniej tematyczne, zawierały audycje muzyczne, e, techniczne i nie tylko. No, teraz jest ich dużo, dużo mniej, a na świecie jednak ta tendencja wzrostowa jeszcze troszeczkę jest, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych mm, mnóstwo jest różnego rodzaju podcastów i, i, i można posłuchać naprawdę szerokiego spektrum, tym bardziej, że niektórzy podcasterzy e, specjalizują się w pewnej dziedzinie. Jest na przykład e, wspaniały, uważam, polski podcast, taki, którego trudno gdzieś gdzieś uświadczyć. Nazywa się Tyflo Podcast i on porusza problemy osób niepełnosprawnych, osób niewidomych. E, do tego podcastu również odsyłam. Zresztą nagrodzony rok wcześniej, właśnie na e, European Podcast Awards również, wspólnie z podcastową dziewiątką. A my dzisiaj co, Adam? Jeszcze jedną piosenkę zaprezentujemy, czy jeszcze coś opowiemy? Zapraszamy na następny utwór, a później Dołączcie się do świętowania razem z nami. A po tej piosence wszystkich zapraszamy do otworzenia no nie jednego, 199 szampanów, czyli mam nadzieję, że tylu słuchaczy się znajdzie, którzy e, otworzą sobie e, właśnie w tej chwili i będą z nami świętować właśnie przy lampce szampana 199 jubileuszową audycję, której powoli chyba czas kończyć. Tak jest, zapraszamy już e, na audycję numer 200. Za kolejne dwa tygodnie dwusetna podcastowa dziewiątka. Zbiegnie się także z dwusetną audycją jednego z podcastowych partnerów y, dziewiątki, ale jakim? Tego dowiecie się za dwa tygodnie. Zapraszamy. Do usłyszenia. Ada, Darek oraz Adam. A może odwrotnie? <laughs> Raczej nie. <laughs> Zapraszamy. Do usłyszenia. Cześć.